Budjeta orokoja ez da aldatu gehiegi baina frantses estatuaren gandik dotazioak apaldu dira handizki. Hala ere, departamenduak lortzen du kontua korekatzen. Elkartasuna eta ekintza soziala, gazteria eta numerikoa edota lujaldearen erakartasuna kompetentzi hauetan emanen dira indahak. Baina, barne bermoldaketak ere kondutan hartu behar izan dira aurten, Jean-Jacques Lasser, departamenduko burua. La loa notre, l'apparition de PCI, l'apparition de communautés de communes. Il y a eu des compétences que nous avions qui ne seront plus exercées par nous. Euh, je vous prends l'exemple des transports euh, scolaires. Il y a des préoccupations de caractère financier il y a des soucis d'ordre financier. En étant extrêmement attentif à la gestion et en comprimant notamment les frais de fonctionnement, ce que nous avons fait, euh, on arrive à dégager tout de même certaines possibilités financières pour investir et pour traiter de grands dossiers, comme le très haut débit d'ailleurs, qui va coûter 400 euh, millions d'euros. À 2018ko aurrekontuak 8 ditu elkartasuna eta akzio sozialaren alde.